Kalla wal qamar. Hasha. Na hapa kwa mwezi. Wal layli idh adbar. Na kwa usiku unapokucha. Was subhi idha asfar na kwa asubuhi inapopambazuka innaha la ihdal kubar hakika huo moto ni katika mambo yaliyo makubwa kabisa nadhiran lilbashar ni onyo kwa binadamu liman shaa minkum an yataqaddama au yataakhkhar wa anaitaka miongoni mwenu kutangulia au kuchelewa kullu nafsin bima kasabat rahina kila nafsi morahanini kwa mabaya iliyoyachuma illa ashabal yamin isipokuwa watu wa kuliani fi jannatin yatasaalun hao watakuwa katika mabustani wawe wanaulizana anil mujrimin Habari za wakosefu. Ma salakakum fi saqar. Ni nini kilichokupelekeni motoni? Qalu lam naku minal musallin. Waseme hatukuwa miongoni mwa waliokuwa wakisali ولم نك نطعم المسكين wala hatukuwa tukiwalisha maskini وكنا نخوض مع الخائضين na tulikuwa tukizama pamoja na waliozama katika maovu وكنا نكذب بيوم الدين na tulikuwa tukiikanusha siku ya malipo hatta atana alyaqin mpaka yaqini ilipotufikia fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in basi hautawafaa kitu uombezi wa waombezi fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin, basi wana nini hata wanapuuza onyo hili? Kaannahum humurun mustanfira kama kwamba wao ni mapunda waliotimuliwa. Farrat min qaswara wanaomkimbia simba. Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu uta suhufan munashshara, ati kila mmoja katika wao wanataka apewe nyaraka zilizofunuliwa. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah, hasha kwani wao hawaiogopi akhera kalla innahu tadhkira hasha kwa hakika huu ni ukumbusho faman shaa dhakara basi anayetaka atakumbuka wama yadhkuruna illa an yasha Allah huwa ahlu taqwa wa ahlu almaghfirah na hawatakumbuka isipokuwa Mwenyezi Mungu atake ucha Mungu ni kwake yeye na msamaha ni wake yeye الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kuzidi kumhadharishane onywa naye asiogope. Ninaapa kwa mwezi na usiku unapoondoka na kwa asubuhi inapoangaza na kuchomoza kwamba huu moto ni moja katika vitisho vikubwa kabisa vya kuonya na kuhofisha. Ni onyo kwa binadamu kwa atakayekuja mbele katika nyinyi kutenda heri au kubaki nyuma zitende Kisha nafsi itashikwa kwa iliyoyatenda, ila Waislamu waliozigomboa shingo zao kwa utifu hao watakuwa katika mabustani ya peponi ambayo hayawezekani kusifika wataulizana wao kwa wao habari za wakosefu, wakiuliza hali zao, nini kilichowatia motoni, waseme hatukuwa miongoni mwa wenye kuswali kama wasalivyo Waislamu, wala hatukuwa tukiwalisha maskini kama Waislamu walivyokuwakilisha, na tulikuwa tukijisoza na kuzama katika upotovu na mazungumzo ya uongo pamoja na hao waliokuwa wakiporojoka na tulikuwa tukiikadhibisha siku ya hisabu mpaka ikatujia yakini, yani mauti. Basi hao hakutoa ukoa kuombewa msamaha na waombezi, wakiwa ni malaika au manabii au watu wema. Basi wana nini hata wanajitenga na mawaidha ya Kurani? Hao hakika wamekuwa kama punda wanaotoka mbio kumkimbia anayewafukuza bali kila mmoja wao anataka pewa ukurasa unaotoka mbinguni uwazi uliofunguliwa unaothibitisha ukweli wa mtume sallallahu alaihi wasallama yani kama shahada ya ujumbe wake kwao juu ya kuzidi kuwaonya kwa hayo wayatakayo bali hawaihofu akhira na wakapuuza mawaidha na wakavumbua mbinu mbalimbali za kutaka miujiza na ishara ni hakika isiyo na shaka kwa Qurani ni mawaidha na ukumbusho wa kutosha kufikisha ujumbe. Mwenye kutaka kukumbuka wala sisahau basi na atende. Na wala hawatakumbuka ila Mwenyezi Mungu atake mwenyewe, kwani yeye ndiye anastahili kuogopwa na yeye ndiye wa kumsamehe mwenye kumcha.